50 languages. 14 14สี रंग หิมะสีขาว बर्फ सफेद होती है พระอาทิตย์สีเหลือง सूरज पीला हुंदा है ส้มสีส้ม संतरा नारंगी हुंदा है เชอร์รี่ สีแดง चेरी लाल हुंदी है ท้องฟ้าสีฟ้า आकाश नीला हुंदा है หญ้าสีเขียว ਘਾਹ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ดินสีน้ำตาล मिट्टी पूरी हुंदी है เมฆสีเทา ਬੱਦਲ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ยางรถสีด ਟਾਇਰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ำหิมะมีสีอะไร สีขาว बर्फ दा रंग केड़ा हुंदा है सफेद พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลือง सूरज दा रंग केड़ा हुंदा है पीला ส้มมีสีอะไร สีส้ม संतरे दा रंग केड़ा हुंदा है नारंगी เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง เชอร์รี่ดารังกีดาหุ่นดาเฮลาลท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า อากาศดารังกีดาหุ่นดาเฮนีลาหญ้ามีสีอะไร สีเขียว กาดารังกีดาหุ่นดาเฮ ฮะระดินมีสีอะไร สีน้ำตาล มิตตีดะรังเกดะหุนดาเฮปูรา เมฆมีสีอะไร สีเทา บัดดลดะรังเกดะหุนดาเฮสเลตียางรถมีสีอะไร สีดำ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ